Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն ընդունել է Ադրբեջանի վերաբերյալ բանաձև։ Արցախի պաշտպանության նախարարն անցեկացրել ծառայողական խորհրդակցություն։ Հոգեհանգստի անկարգ է մատուցվել Իհիշատակ Քրքրքորյանի։ Արմեն Հարությունյանն ընտրվել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավոր։ Հայաստանից օրական 1000 տոննա ծիրան է արտահանվում Ռուսաստան։ Չինաստանը շահագրգռված է Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցմամբ։ Շահումյանի շրջանի աշակերտները ցանոթանում են իրենց բնակավայրերի պատմական անցյալին։ ԱՄՆ-ն գախտնալսում է ֆրանսիացի պաշտոնյաներին։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է Ստեփանակերտում կառուցվող Աստվածամոր Սուրբ Հովանի Մայր տաճարի շին հրապարակ եւ ցանոթացել այնտեղ իրականացվող աշխատանքների ընթացքին։ Երկրի ղեկավարը հատուկ ընդգծել է եկեղեցու շրջակայքի բարեկարգման անհրաժեշտությունը, այն կարևորելով ֆունկցիոնալ եւ էսթետիկ տեսանկյուններից։ Նախագահային ուղեկցում էին հայ երակելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեաժողովը 140 կողմ եւ 13 դեմ ձայներով ընդունել է Ադրբեջանի ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեությունը Բանաձևը։ Հատկանշական է, որ վեհաժողովին լավ հայտնի է Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի եւ այլ տարածքների բռնագրավման մասին արտահայտությունը, փոխարինվել է վեհաժողովին լավ հայտնի է Ղարաբաղյան հակամարտության մասին նախադասությամբ։ Այս մասին տեղեկացնում է վեհաժողովում հայկական պատվիրակության անդամ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանը։ Մոնիթորինգի հանձնաժողովի զեկուցողների հաշվետվությունում գնահատական է տրված Ադրբեջանի ընտրություններին Եվրախորհրդի արչև ստանցնած պարտավորությունների կատարմանը։ Փաստաթղթում նշվում է, որ իշխանությունները չեն կատարել ընտրական օրենսդրության բարեփոխումների Վենետիկի հանձնաժողովի երաշխավորությունները։ Հեղինակները խորը մտահոգություն են հայտնել նաև մարդու իրավունքների խախտումների առնչությամբ եւ իշխանություններին կոչ արել դադարեցնել կառավարությանը քննադատողների նկատմամբ ճնշումները։ Հունիսի 23-ին Արցախի պաշտպանության բանակի հրամկազմի շտաբի բաժինների եւ ծառայությունների պետերի մասնակցությամբ տեղի է ունեցել ծառայողական խորհրդակցություն, որը վարում էր պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը։ Քննարկվել են համաբանակային կարևորության մի շարք հարցեր, Բանակի հրամանատարը ներկաների ուշադրությունը հրավիրել է հանրապետության զինված ուժերում արկա նյութատեխնիկական միջոցների հաշվառման եւ դրանց նպատակային օգտագործման գործընթացների վրա խոսել վերջերս պաշտպանության բանակի զորամասերում իր կողմից իրականացված այցերից ստացած առաջին տպավորությունների մասին եւ ըստ ուղությունների տվել համապատասխան հանձնարարականներ։ Այսօր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի գլխավորությամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում մատուցվեց հոգեհանգստյան կարգ՝ հիշատակ ամերիկահայ գործարար Քրքրքորյանի։ -քր Արարողությանը ներկային Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, նախարարներ եւ պատգամավորներ, նաեւ հավատավոր ժողովուրդը։ Վարչապետը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ Քրքրքորյանի նման հայրենիներ ունենալու համար պետք է բոլորն իրենց երեխաների մեջ հայրենասիրության արժեքը սերմանեն։ Պետք է ամեն ինչ անենք, որ ելի ունենանք նման մարդիկ միասին դաստիարակելով, ինչը մեծ ներդրում կարող է լինել հայ ժողովրդի Հայաստանի համար, ասաց վարչապետը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի խոսքով էլ, երբ մեծարում ես մեծերիդ, մեծարվում ես եւ դու եւ ազգդ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կողմից դատավոր է ընտրվել նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը։ Արմեն Հարությունյանը ստացել է 119 քվ, Արայիկ Ղազարյանը 15, իսկ Լիանա Հակոբյանը 23։ Ընտրվելու համար անհրաժեշտ էր 79 քվ։ Հայաստանից այս տարի արդեն Ռուսաստանը արտահանվել շուրջ 30.000 տոննա պտուղ բանջարեղեն, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ ավելի է 5500 տոննայով։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը, ներկայացնելով Հայաստանից գյուղմթերքի արտահանումների վիճակը։ Վերջին 3 օրերին օրական 1000 տոննա ծիրան է դուրս գալիս երկրից, եւ ինձ թվում է այս սավանները դեռ կավելանան։ Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս արտահանվել է 5500 տոննա ծիրան։ Ծիրանի գինը գոհացնում է գյուղացուն, իսկ Ռուսաստանում պահանջարկը շատ մեծ է։ Արարատի մարզ կատարած այցի ժամանակ ասաց նախարար Կարապետյանը։ Խոսելով Սիրանի վերամշակման մասին նախարարը հայտնեց, որ վերամշակման համար մթերումները դեռ չեն մեկնարկել, կարծում եմ վերամշակման համար Սիրան շատ քիչ կմնա, բայց մի քանի օրից կսկսվի վերամշակման գործընթացը, հավելեց Սերգո Կարապետյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհուրդը չորեքշաբթի վավերացրել է Հայաստանի հետ միջկառավարական համաձայնագիրը, որով մինչև 2016 թվականը երկարացվում է Հայաստան բնական գազի, նավթամթերքի եւ ալմաստի անտուրք մատակարարումը։ Համաձայնագրի արձանագրությունը ստորագրվել է 2014 թվականի դեկտեմբերի 26-ին։ Ըստ արձանագրության նավթամթերքի գազանման վիճակում գտնվող բնական գազի եւ բնական անմշակ ալմաստի համար չի գանձվում արտահանման մաքսային турք մինչեւ 2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի եւ կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը հանդիպել է Չինաստանի քաղաքացիական ինժեներական շինարարական կազմակերպության խորհրդի նախագահ Վու Վանլիանգին եւ ընկերության ներկայացուցիչներին։ Նախարարը ողջունել է հյուրերին, հույս հայտնելով, որ նման հանդիպումների ընթացքում քննարկվող հարցերը եւ ձեռբերված պայմանավորվածությունները կնպաստեն Հայաստանի ենթակառուցվածքային համակարգի զարգացմանը։ Վուն Վան Լիանգին վերահաստատել է չինական կազմակերպության հետաքրքրությունը եւ ցանկությունը մասնակից դառնալու Հայաստանի հարավային երկաթուղու կառուցման ծրագրին։ Չինական կողմը ներկայացրել է ծրագրի ֆինանսավորման հնարավոր մի քանի մեխանիզմներ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև երկաթուղու կառուցման վերաբերյալ մի շարք այլ հարցեր։ Երկուստեք ընդգծվել է երկաթուղու կառուցման կարևորությունը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ենթականերին ինքնաներշնչման դասեր է տվել։ Ինչպես գրում է ԱՊԱ գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կայքը, Ադրբեջանի զինված ուժերի ձևավորման 97-ամյակի կապակցությամբ նախարարը ամպագորգոր հայտարարություն է տարածել ճշնամուն իրենց զենքի ուժով վախեցնելու մասին։ Տշնամուն ցուցադրելով մեր հզորությունը մենք հստակ հասկացնել տվեցինք, որ հակամարտության կարգավորման միակ ուղին մեր տարածքից հայկական զորքերի դուրսբերումն է եւ ադրբեջանական օկուպացված հողերը ազատելը։ Տշնամին պետք է հասկանա դա։ Զինված ուժերի միակ պարտավորությունը ցանկացած պահի ճշնամուն ջախջախելն է։ Մենք պատրաստ ենք դրան։ Մարտական հրաձգության, մարզանքների եւ տարբեր տեսակի զորքերի մարտունակության բարձրացումը ապացուցում է, որ հաղթանակի օրը մոտ է, բարձեցել է Հասանովը։ Նշենք, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ադրբեջանական բանակի կորուստների 2/3-ը ոչ մարտական կորուստներն են, որոնք վկայում են կարգապահական խնդիրների մասին։ Wikileaks կայքը սկսել է հրապարակել ԱՄՆ ազգային անվտանգության գործակալության փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում են ֆրանսիացի պաշտոնյաների գաղտնալսումներին։ Հրապարակվող փաստաթղթերը վերաբերում են վերջին 10 տարիներին։ Պարզվել է, որ ամերիկացիները լրտեսել են Ֆրանսիայի նախագահներ Ժակ Շիրակին, Նիկոլա Սարկոզիին, ինչպես նաև գործող նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդին, ով ստանձնել է պաշտոնը 2012-ին։ Բացի այդ, լրտեսել են Ելիսեյան պալատի պաշտոնյաներին, նախարարներին եւ ԱՄՆ-ում Ֆրանսիայի դեսպանին։ Փաստաթղթերում ներկայացված են գաղտնալսված խոսակցությունների ռեզյումեները։ Ֆրանսիայի ղեկավարությանը հետաքրքրել են համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը, հունական պարտկային ճգնաժամը, Եվրամիության ղեկավարությունն ու ապագան, Օլանդի վարչակազմի ու Անգելա Մերկելի գլխավորած գերմանական կառավարության հարաբերությունները, Փարիզի մասնակցությունը Պաղեստինի հակամարտությանը եւ վեճը Ֆրանսիայի ու ԱՄՆ կառավարությունների միջև Ֆրանսիայի հանդեպ ԱՄՆ լրտեսության վերաբերյալ։ Աշակերտները ցանոթանում են իրենց բնակավայրերի պատմական անցյալին, հերրախոսակապով հաղորդում է Շահումյանի շրջանում երարտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Հունիսի 23-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Խարվաճար շրջենտրոնի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցի մի խումբ աշակերտներ դպրոցի պատմության ուսուցիչ Դավիթ Երազարյանի ուղեկցությամբ այցելեցին շրջանի ծառ բնակավայր։ Այցելությունն իրականացվեց Երևանում գործող Զորակն գիտակրթական գազམ ակերպության աջակցությամբ Արշավի մասնակից աշակերտների հիմնական մասն այս ուսումնական տարվա ընթացքում մասնակցել է Դավիթ Եղիազարյանի կազմակերպած հայրենաճանաչության դասընթացին, որի նպատակն է աշակերտներին ճանոթացնել պատմական քարվաճարի շրջանի պատմությանը, ռազմավարական կարևորությանը։ Դասընթացի տեսական մասի ավարտից հետո խումբն այցելում է շրջանի պատմամշակութային կոթողներ։ Սա խմբի երրորդ այցելությունն էր։ Առաջին այցելությունը կազմակերպվել էր մայիս ամսին, երբ աշակերտները քայլարշավ արեցին դեպի Նորվերին Շեն գյուղի մոտ գտնվող եկեղեցին։ Երկրորդ արշավը կազմակերպվել էր դեպի Հանդաբերդ։ Սարը Միշնադարյան իշխանանիստ է, եղել է Վերին Խաչենի կենտրոնը։ Սարը տեսնելը շատ կարևոր է մեր շրջանը ճանաչելու համար, նշեց պատմության ուսուցիչը։ Այցելության ընթացքում աշակերտները տեսան ծառում պահպանված երկու միջնադարյան եկեղեցիները՝ Սուրբ Գրիգորը եւ Սուրբ Սարգիսը։ Նշենք, որ ծառում եղել է 6 եկեղեցի, պահպանվել են երկուսը։ Դպրոցականները տեսան նաև ադրբեջանական դպրոցի ավերակները, որի պատերի մեջ հայկական խաչքարեր կան ադրբեջանցիները տարածքի հայաթափումից հետո փորձել են ջնջել ամեն հայկական հետք, ոչնչացնելով հայկական եկեղեցիներն ու խաչքարերը։ Երբ երեխաները շրջանում տեսնում են հայկական եկեղեցիներ, թեկուզ ոչ լրիվ պահպանված, տեսնում են խաչքարեր ու խաչքարերի պատառիկներ, ավելի են կապվում իրենց բնակավայրին, մեկ անգամ եւս գիտակցում են, որ իրենք վերագտած հայրենիքի տերն են, ընդգծեց դպրոցի պատմության ուսուցիչը։ Տեղեկացնենք, որ Ծար գյուղը գտնվում է ծովի մակերեսից 2100 մետր բարձրության վրա ընդարձակ լեռնահովտում։ Բնակավայրը հիշատակված է վաղ միջնադարյան աղբյուրներում։ Ծարը միջնադարյան Արցախի պատմամշակութային նշանավոր օջախներից մեկն էր մարզասերների համար։ Նորվեգիայի Ստավանգեր քաղաքում շարունակվում է շախմատային գերմրցաշարը։ 3 տեղի ունեցել 7-րդ տուրը, որում Լևոն Արոնյանը սպիտակներով մրցել է Հնդիկ Վիշվանաթան Անանդի հետ։ Նրանք խաղաղ ելք են կնքել 20-րդ քայլին։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն։ Օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 5-ից 10, ամպրոպի ժամանակ 18-ից 23 մետր արագությամբ հարավարի մեդյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 21, ցերեկը 30-ից 35 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։